сайх энэ бол хараал эзэн хамгийн сайх хамгийн сайхан байглаас төрсөн бэлэг эргэтэн тэ байхтэн тэ бай эрдэм минь шаардна өөртөө гараа хүүрэхийг ойлгож байна залуу минь дараа нь хурдан үүрхийг төсөөлтөн бэтмен баг дотор хувцастайгаа хараал ийдсэн хамгийн сайхан оймстойгоо хурцж байгаа гудам талбайд нүцэн хүүхний зураг эсвэл байрмал харсан дээр үе явган суухан тогмоотой ч гэсэн байрлал аног нэг арал дээр хамгийн жижиг эрэгтэнтэй хөгийн гинжил хүйстэн арчааг үнийг эртэ байна гэж төсөөлн төсөөлөнгүүд эрэгтэн гоцон гимт ирэгдэн болоогүй чи бид хоёрын нүдэнд бүгд оцсон заримдаа хийцүүч аргал нурдаа гонцгой хийтвч байгаа гэж хэлэн үе үе шорт өмсөж чийгтэн гартаа нойлын цаастаа хэрнээ хийх бүртэл чадчих байх гэж бодно яг түүний хийх үедэл нэг удаа надтай адил үгэн тачилтал боосаас тэр бас сони юм шүү жүлгэд мэдэрч авах дуртай гэж ярьсан pound сайхан болох чинь гэж бодоол. Сайхан сайхан тэр зүйлдээ л адил маш дайжгүй юм шүү дээ. Панц хүмүүн ээ. Панц хүмүүн ээ. Панц хүмүүн. Би яг одоогоор кимоно өнгөсөн япохондоо дотн харьцаатай байгаа түүний гардаг киноноос дараагийн киноны нэг шин нэмэгтэй дүр гарч ирэх хүртэл түүн дуулагч дэрнтэй өдөр бүр харьцаж өдөр бүр хурцж одоо миний амьдрал камаас удраг дуусгаж сүлийн нэгний өмхийн үхээр дутаж бус бодит бусыг хий сүрлэн оршин байх боломжгүй олон шалтгаан бүхий бүтцтэй хажигдмал зуршилтай хашигдмал ертөнцтэй толоо өрөлхий тэргүүтэн ичимхий эргэжтэн минь хөгжөөн үүний дараа идэхгүй болоход үрдэн би тэр доор нуурсгаж жолгон шүршүүр миний Хүү далаа ламын хүүттэй цэцэрлэгийн хөршүүд эмэгтэй хүүнийг харах өнцгөөсөө энэ зүйл давтаж ит ицэн эсвэл ит ороодсон ухамсарын давтамж түүнтэй сексигээд боосаагаад би яг одоогоор нэг япон охинтой дотн харьцаатай байгаа. Би яг одоогоор нэг япон охинтой дотн харьцаатай байгаа барьцаатай байгаа ямар нэг телевизэн хөөтлөж бас нэг омс тэгээд өглөөний цай намайг тамхилж байх зур дахиад бос нэг хийлэн хөхөөтэй цаг хэрэгцээнд минь дутна хаяа хоёр гар минь бая гих жарын хөлчиг олон гартай болмоор байна хороо ертөнцийг би үрийн шингэр болмаар байна заримдаа цуцсан харагдан буужж болохгүй булбраа минь шингэн бэлэг биш шилэнт хийсэн зариулах юм бол бүрч биш бэлгэвч гих болдаас нь загдуулах гэж хүнээс гарсан төрс биш гарсан болгоно бүр бүтээл болгоно гэж битгий дайрцуулдаг хэрэгцээтэйгээсээ хэрэгцээг нь олон новш байна энэ дүүн хүн өөрөөсөө өөрийнхөө хэрэглээс ичих хэрэггүй өмдөө шовтлаж ирэглэж болох бүх зүйлийг хэрэглэж урдаа буудтаа бяцхан мискөрөөс төрийн далбаа ч юм уу палтаад бариад боолсаагаа тийж болох бүх зүйлийг бодож боолсаа алуусны тэмдэглэл сайхан хөвлөлдсөн цомогт боолсаахын гайхамшиг төгс урлагийн талаар паундтай нэг нуугуу саалсан панцтай баярлаа гангстер сервис бас бидний хүрээнд байгаа эрхэм хүндэд боолсаагч нарт боолсаагчдын өдрийн баярын минь түргээ паундас боолсаахын гайхамшиг дурлагийн талаар боолсаалсан гангстер сервис панцтай бас дахин баярлаа За саяны дуу бол сайн бацгаануу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд өнөөдрийн танил өдрийн жин дугаараараа би болон Цэрэн юм бит хоёр Pound Pants хоёрын ямар нэртэй альбом лээ? Или сайхан гэд. Илиса гэд. Илиса 3 цаг энэ. Тийм, тийм цомгийнх нь Бова Садаг гэд 10 дахь бонус трекийг сонслоо. Тэгэд өнөөдрийн энэ дугаараараа зүгээр энэ энэ альбом надад их таалагдсан. Тэгээ энэний талаар цэгийн энэ ер нь паундын дууг нь сонсоол надад сонсуулсан анх. Тэгээд ер нь <laughs> баг үг нь бол ерөөсөө алдахгүй өгөлдөг юм залуу байгаа. Паундын <laughs> бүх бүх зөвөр шууд дагаад шууд шааж байгаа юм чи. Алдахгүй өгөлдөг нь болохоор юу л та. Энэ цомгийн нэг сонсч үзээд Тэгээд дуунуудынх нь үгийг жоо ойлгохгүй тэгээд дахин дахин сонссоор гад ирцээжилсэн тэгээд яг дагаж өглөхээр алдахгүй болсон шалтгаан тэр л ах гэж бодчихсон. Гэтэ яг яг хоногсцсан юм уу яасан чихэнд. Гэтэ надаа яг юу таалагдсан вэ гэхээр яг аа паундын яг өглөж байгаа тэр юу нэ тэр темп нь темп нь хэмэд флоу нь яг нэг тийм нэг баригдмал биш зүгээр ингээд чөлөөтэй мөртлөө яг бас ингээд яг юунда тактандаа ингээд таарад ингээд яваад тэгдэг. Тэгээ тийм сони итгээд өгнүүд ашигладаг надад их таалагдсан. Тэр нь ер нь бол тэгэж өгөлдөг хүм бол Монголд бол байхгүй л бах тий. Тийм ер нь тийм амар энгийн тиймэрхүү юм тайван тийм удаан маягийн флоутэй. Тэгэд өгнүүд нь болохоор тийм хоорондоо хавцалдаагүй өгнүүдийг холбогдсон юм шиг тиймэрхүү үгнүүдэд санагдчих шүү дээ. Тэг нэг хоорондоо холбоогүй зүгээр нэг хамаагүй ингээ янз бүрийн юм ингээ ярьж байгаа мөртлөө бас яг нэг утгатай юм шиг те. Саяны боосаа гэдэг дуугаас асуудал ер нь гоё дуу. Яг хүмүүс яг ингээд сонсчоод зүгээр яг яасан заваа ингэж яг бодож магадгүй. Гэтэ тэгээ тэрнээс яг цаашаа яг хүм яг өөрийгөө бас ингэж яг тийм хинээс ч ичлгүй ингэ чөлөөтэй илэрхийлж ийн гэдэг чинь бас л тийм боо сайхын тухай ингээл яг чөлөөтэй дуулсан ийм дуу бол барыг байхгүй шүү дээ тийм яг тэр чөлөөтэй байгаа байдал нь таалагдсан байна хүнийг сонсоод хүргэсэн л дээ тийм тэгээд өнөөдөр одоо ингээ сая эхний дуу боо саадаг бонус трак байла элиса 3 цаг энэ микстейп альбом лөө микстейп альбом За цомогтэй зүйл цомог л хичээдэ. Энэ цомог тэгээд энэ дэр чинь хин ажилласан мөлий. Энэ тэгэл паунд э, гангстас ирсэн паунд тэгээд панц хоёр ер нь ажилласан. Тэгээд тэр 9 дэх трекэн дээр нь болохоор бас гангстас ирсэн зарим хүмүүсийн тийм нөө өглөхгүй ч гэсэн сүлд нэг юм ярддаг нэг хэсэг байд юм л. Бусдаар бол дандаа паунд панц хоёрын л өглөж байгаа дуунуудаар дундас бүртэн тийм зүг. За тэгээд дараагийн дугаар яг ямар дуу томор нь? Дараагийн дугаар юу тавьчих юм уу? Ихэнх өдрүүд минь гээд дуу тавьчих. За энэ болохоор аа хэдбэг трак нөлөө. За Элиса 3 цагийн альбомны аа хоёр дахь трак ихэнх өдрүүд минь нэг хүргэж байна. дуугарсан тэнгэр цахилсан цахилгааныг зүүсч бид эргэсэн түүхийн байсан түүх байгаа гэдэг дүрж итгэж ирсэн хүн би байнга тэнгэрийн гадаа үүлэн доктор амьдралынхаа ихэнх цагийг гадаа байнга сарнаар химэх ходоор баримжаа хийж эвристийн хамгийн өндөр үзүүтэй за энэ дээр нэг удаа гэж шонгийн модны мөчр дээр аль булсан гариг бүхнэний бүгсэн дор химэл даагуул кабель сууг одоо эднэр мөксөн дээр яагаад вэ надад мэдрэмж илүү за яаж за явж гадаа байхан сайхан болохоор бүсгүй хүний хаяач Чингис хааны би гэрээ зүрч хаам надтай хамт хансаасан билээ тангуул дуусыг дайлахар хаам хорвоогоос гадна тийшээ уруу татсан таам ихэнх амьдралаа гадаа өнгөрөөж ирлээ хамн яа илүү дутуу өөсийгүү бөөрн хидлэгээ газраас нефт нөгөө талаас нь алт нүүрс гэх мэт зүйлсийг ухаж авсаар байл жин тэнцвэргүй болсон дэлхий Тэсний бөмбөг шиг хөнгөн бол тойргоосоо гарахд нэгд бэлэн бол надтай л адил гадагшлахыг хүсжээ надтай л адил Хатас сервис ангар гайраг дээр тоглолтоо хийж байцааш давахыг хүссэн байцаагч нар сансарт оролтоо хийж амар амгалан госон газар минь суултур ханын суудлууд татдаг тишгүй үргэлжлэх давтамж юм уу галаалга нарнаас тамхиг асаа сарнаас гайран сүү авч 60 тэрбум хүлтэй шавж дэлхийг орон авч Тугуулнаас суллаас нь зүйлэр хийн орцонд нь тууглаг Орсон борооны сорсон тоосон тунгалаг Тэнгэр уянгалаг нэг дуугаар би биш би гэж хим байн гэж ихэнх өдрүүд юм наас цааш дандаа гадаа байна гэж би эвцэлд орох гэж ламдирдаг шүү гэдэгтээ эвлэрсэн хааны цаг суусан гихийг эвдэрсэн суусны эвдэрсэн хөрмөнд битгэрдэг секслогч хэлбэр өнчин охны эцэг юм бол байгалийн засаа тайсан сэлбэн үндэсгүй юм чи ямар ч амьд ертөнцгүй гадаа байхаас илүү сайхныг тусгаа таачих үзгүй. Найцын түүгийн сиган БУБ нүүб сайб динээ түргэж үүл гаргаж инээрэгтэй дахиад тэрнээ түргээ биенээ хүүгээр байл сурах гэж айл хүүгээр инээж байл хүүгээр илгээ тэмрэх байл хүүгээр барын хүч ирвэ хэм үзэсгэлэн байгалгүйгээр байж чадахгүй би гадаа амьдрахгүйгээр дунд байхаас өөр аргагүй болно орох надад өөрөөрөө байх хүртээмж бүгөө төлөв тарах өөртөөгөө хийх ярилцлага бичигдэн диктафон цог түүхэн зүчм яриад гадаанаа бас цугтаа хон зүгтаа бол гэртээ цугтаа мар чин хизүү модо байсан бадар чин бичээг үнэндээ би гэж юучин ойлголт алга сэлгэн тийсэн хамгуулайтай угаасаа би гадаа амьдрах дуртай бүрөөдийг хүртэл өдрийн нарыг өнжөөгүү тэнүүлсэн шиг хорвогийн тоос хөдөлгөж зэрэг тоос үртэн бүгд хиймэл чимшиг хиймэл байхыг хүснэ гэж юунгэл амьдрах цаг замыг түүссэн чимсээ өнгөлж үсэн цэцгээ үнэртэй ч хүснээрээ ойрлж инэ Үгснээрээ харамсахгүй би өнгөрүүлсэн 20 хэдэн жилдээ Би гудамж гитэрлэгч бас юм хийж явсан түгээс бусдыг үзэж мөнхийн уусыг хайж яваа юмсан ч Ер нь хүн гэдэг зүйл археологийн олдор Хорвогийн сонин хачин гадгалах логик алдвар Тэсэн бүхэл бүтэн цогт философ Амьдралынхаа их их би гадаа өнгөрүүлсэн энэ бол философ Э ёо ёо ёо энэ бол философ гэж байгаа. За саяны сонссон дуу маань бол аа ихэнх өдрүүд минь гэдэг дөө байла. Энийг бол цэгийн дав хүнд хүргэлээ. Гэтэ энэ альбомны талаар хоёлаа жоохон ярилцъя те. Хэдэн онд гарсан, ямар альбом бэ? Хэр олон хүн төрсэн бэ? Энэ альбом нь бол саяны өнгөрсөн 14 2014 онд гарсан. Аа тэгээд хэд хэвлж мэвсэн нь бол сайн мэдэхгүй. Гэхдээ ер нь бол цөөхөн нэг 100-аас 200 армаар л хевсэн байх гэж бодож чинь тэгээд гарснаа Реги дэлгүр гээд нөө Виктори центрт тэнгисийн тэнд тэнд байхад нь нээлттэй хийн гэж нэг тэр гангстер сервисийн нөө пэйж мэйжээр зарлаад паундын цам гарч агаад тэдний тэдэн цагт Виктори центрт ирж аав гээд тэр тэрэн дээр нэг 20 30 хүн ирээл авсан юм шиг л шүү. Тэгээд сүулт нь дахиад нэг зар хийсэн чинь өөрийнхөө гараас зарж байгаа гэд. Тиймэрхүү байсан тэгэд. Хүмүүст бол нэх их хүрээгүй байх гэж бодож байна. Гэхдээ ер нь энэ Gangsta Service Center-ыг сонсдог тийм хүмүүс нь бол сонссон л ах гэж бодож шүү дээ. Аа. Гэтэ манад бол яг яг одоо жишээ нь Иймэрхүү дуунууд зүгээр яг ингээд эфемер эфемер явахгүй байхгүй тий. Эфем ч уул нь ингээд янз бүрийн ингээд юмнуудаас ингээд гаргаж авах хэрэгтэй шүү дээ тий. Тэгэхэд яг энэ хүртээмж ерөөсөө тий. Эфемд өгөөг юм уу эсвэл зүгээр юу ч гэсэн эфемер ер нь явах тий олон нийтийн юугаар ингээд бас жоохон явах. Эсвэл зүгээр андерграунд авахыг хүссэн юм болов тий. Гэтэ сайн мэдэхгүй л юм л та. Тэгээ би л хоёроосоо сонсоогүй. Тэгээ сая сая сонсож байгаа болохоор хүмүүс одоо нэг интернетээр зардаг ч юм уу те. Яг энэ Монголд бол яг юм артистуудын уран бүтээлүүдийг ингээд яг интернетээр ингээд одоо зардаг Bandcamp map гэл те янз бүрийн юмнууд эд штэ. Тэрийг бол манай зах зээлээсээ одоо арай л арай л болоог байх шиг байна л дээ. Тийм Bandcamp бич нь болохоор тэгэд гадаадын залуу шинэ хамтлагууд Америк ашигладаг штэ. EP e цомог момгоо extended play замг энэ төрөө хийж мэйх тий. Монгол банд кемп ашигладаг тийм шин залуу хамтлаг баг байдаг шүү дээ. Тэгээд юу энэ цомог ягаад хүнд хүрээгүй гэдэг нь болохоор би энийг одоо ингээд интернет өөрөө би хийцэн байгаа л да. <laughs> YouTube дээр өгс хийж болно гэд нэг хүн хэлсэн тэгэхээр хийцэн. Яг энэ нэг өөрөө хийсэн энэ паунд нь болохоор өөрөө баг нэг олон хүн сонсохыг хүсдэг юм шиг. Өөрөө тэгээд үнэхээр тэг хүн бүтээлээ сонсохыг хүсвэл өөрөө бас нийт тийгээд хийж болохоор л шүү гэж боддоо шүү. Жог өөрөө бас дуугаа сонсохыг хүсэхгүй юм шиг мэдгүй. Аа тийм тийм байж магадгүй те. Гэтэ юу ч гэсэн энэ бол гоё цомог надад бол таалагдсан. Тэгээд э, хоёулаа нэг гурван дуу сонсох уу. Тэгээд араас нь өөр цомог явах уу? Цомгийн дуустал нь сонсох юм уу? Зөв нэг гурван гоё дууг нь сонсолчаад Тэгээд одоо дахиад 3 гэсэн үг. Үгүй одоо нийт нийт 3. Аа тэгдэг. Бүр бүх бүх дууг нь явуулах нь цаашийн те бас ямар ч ирэх мэрх байхгүй зүгээр бүгдийг нь цацаашаа. Тийм ер нь одоо энийгэр бол нэг 3 нийт 3 дуу явуулаад ерөнхийдөө энэ 3 дууг сонсоо те. Өрт чинь энийг сонсож байгаа танд хэрвээ жоохон ч гэсэн таалагдсан бол нийтээр хайгаа хайгаад олох боломжтой зүйл шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээ би энэ дугаарынхаа юун дээр нь мэдээлэл дэлгэрэнгүй мэдээлэл дээр нь яг энэ юуг нь оруулчих линк минк янз бүрийн мэдээлэл нь. Тэгээд одоо ямар тоо сонсгоо. За одоо За одоо яг энэ цомгийнхэн нэрээр нэлэгдсэн Элиса 3 цагийн ингээд 7 дахь дууг нь сонсгий гэж бодлоо. За та бүхний сонирт Элиса 3 цагийн Thank you санаа одоо хүртэл яваад л ямагт л үрчих мэр тийм бод санаа би гар буугаар хатархаа би зад буудаад гар бөмбөг гэлхэндэ дээвэрч гизээрэ хан буудаад ийм их хүслэн хязгааргүй хинэмсэглэл адил заяадаг юу ч орхил хүн хийж бас би ч нэг бүслэн даардаг савл хийвэл салхин савлж байгаа хүний дүр зураг байсгийл мураал хорхоос дүрхэн зураг 5 дугаар анги тайвшруулах хэмиг нийлээд сонирхсон юунаас бол юунаас би олон арга олсон Наймд ороод ойлгосон би түүнээс хойшд гарын бууг зүсч үзэхэд маш их цус гоожиж тэнгэрийн дууч хитэн зуунд хирээч хуваарлаж сүн сайлаад ис олох мөсөн даалаад нэлхий waaглаж заримдаа бол эргээ тарахад бүх юм нэгээс олон өнгөрснөөс ирэх аваад сонсоос уу тиймээс сойж Хисагийн гинээс эхлэл нэг юм нуцгүй хүсвэл хүрээ тэр бүр мүүдээ гурвалжин дулцээ хайлаа цэлмэг тэнгэртнээс их мэд Мэл байгаад баймар би зогсохыг хүсэхгүй байх Моона тесагийн нэмсэглэл нэг нь уцуй Хүсэл хүрээ тэр гэр мүүдийн гурвалжин тулцыг хайлаа зэлмэг тэнгэрнээс их мэд ийм л байгаад байна би зогсохыг хүсэхгүй байна Элиза дээр хөвч мааса сонсгол захилгаан гитар викторцоо дөрөв биш дөрөв нуугч тэмдэглэж хараас аяг хаарцаа шахаж хазалсан зай сахлын дөөр хуутах үг үзэн мутар дээр тамхины үс чи буутарч хандаахан уурсан шинхэн цус байр яг үдийг алах хүсэлдээ нэгэн давсан мань яг толгойн салгаж шуулсан зэ сүүжний нүхээр шаагасан нүд үзэн эцгүүхэ насад хүрээгүй байх охны салтай нүрийн шинг багал зуурын боож аасан бол тэр жинхэл урт хийлэн эсвэл хийлэн түүний хүзүүг ороосо илүү гүзэн ядарч хилүүхэн хилийг хажилч ороосо хойн түүнийг нүцгэн уулын иргэр шагаа шиг шуулан сулхаар гоотуу жалган шүнүүд кичиг буулан заримдаа бол эргээ тахад бүх юм нэг соолон өнгөрснөөс ирэх аваа тиймээ сойл Мона лисагийн нээс эхлэлт нэг нууц үе Хүсвэл хүрээтэй гэр мүүдийн гурвалжин дул зилээ хайта Цэлмэг тэнгэртнээс их мэд Имэл байгаа байма Би зогсохыг хүсэхгүй бай Мона тэлсагийн нэмсэглэл нэг нь уцуй Хүсвэл хүрээтэй гэр мүүдийн гурвалжин дул зилээ хайта Цэлмэг тэнгэртнээс их мэд Имэл байгаа байма Би зогсохыг хүсэхгүй бай Бигээ Байгаль бүхий л юмс төвлөн бүүчин Илэх үнэн гэргээд ирэхэд хүмүүн хулжих бүүчин Нийгэл цааран цөөрөн бүхэн дуугуулын тоолдорч Нийгэл дайнер зүрэг бүхэн дайнер гүхэн заалар Миний бэлцэн байгаль надаа байхын уучин Хүн байхын хуужрыг таньсан хорвоо чамдаа бууч өгөн Заримдаа бол эргээд харахад бүх юм сэтгэл соолох өнгөрснөөс ирэх авиг сонсоос үдэмэ сойлно лисагийн гинэ сэглэл нэг нь уцүй хүсвэл хүрээдэр дэр мүүдээ гурвалжин дулцээ илүү хайлаа цэлмэг тэнгэртнээс ихмэд хэмэл байгаа баймар би цогцохыг хүсэхгүй байх Мона лисагийн гинэ сэглэл нэг нь уцүй хүсвэл хүрээдэр дэр мүүдээ гурвалжин дулцээ илүү хайлаа цэлмэг тэнгэртнээс ихмэд хэмэл байгаа баймар би цогцохыг хүсэхгүй байх За ингээд Elisa альбомны Elisa 3 цаг энэ альбомны 3 дуугийн сонслоо боо саадаг ихэнх өдрүүд минь тэгээд томгийн нэрээр нэрлэгдсэн 3 трекийг сонслоо. Та бүхэнд бас аа гоё шинэлэг хөгжим санаг гэж санагдсан багш найдаж байна. Тэгээд а одоо яг хөө цаг <laughs> яг <coughs> одоо ингээд чөлөөт аналтын хурдгалаар шууд чөлөөт юм ярилцж эхлэе. <laughs> За за тэгээд би нэг а саяны тэр юунаас бодлоо л да. Монгол Монголд одоо зөөр нэг э, артистууд тий манай артистууд ингээд яг Ягаад нэг нэг нэг байж байгаа. Нэг нэг нэг. Одоо Монголд одоо яг тийм хөгжмийн салбар нь яг тэгж сайн хөгжөөгөө. Одоо нэг дид бүтцэн гэх юм уу те. Яг нэг бүтцэн ерөөсөө ингээд хөгжөөгөө. Одоо нэг нэг хүн студ дээр очиод яд тэр студ ингээл яг дистрибьютор өдр гэл те цацдаг хүн байна тэр юуг нь хийж мэддэг агентууд менежер өдр гэл те янз бүрийн ингээд нэг тийм бүр Америкт бол яг шоу бизнесийн бүр тийм бүтц байгаа шүү дээ те Монгол яг тэр нь байхгүй болохоор тэгдэм болов. Эсвэл одоо зөөрэг Тэгээ Америкийг яг яг яаж байгаа яг царийн ганц гэж байгаа юм шил тээ. Зүгээр яг бид нэр одоохондоо ямар нэгэн тим байхгүй юм тий одоо залуу YouTube интернетийн ачаар л одоо ер нь бол хүрж байгаа шүү дээ. Тийм зүгээр миний бодлоор бол нэг хүмүүсээс сонсч байсан байхгүй юу? Нэг дээд дээд нөгөө нэг дээ арай олонний танилт дуучид доотлоо дараад идэв гэж. Тийм болохоор нөө доотл нь <laughs> сайн үлдчих чаддаг юм болов мэд. Нэг дараагийнх нь шин залуу үеийн хамтлууд ч юм уу тэг гарч ирээд уран бүтээлийн гүтлэн нэг арай хөшөрж байгаа өдр однууд нь яг үе арай өөх болоогүй байгаа юм шиг ханддаг ингэж боддоо шүү дээ. Аа тийм бас байж магадгүй те. Гэтэ тэр бол арай арай жоохон одоо нэг 20 20 жилийн өмнө ч юм уу нэг 10 жилийн өмнө нараа тийм байсан билгүй дээ тий. Яг интернетээр нэг тэгж амар одоо яг 10 жилийн өмнө яг YouTube нэгдэжсэн шүү дээ YouTube сайт. Тэгэхэд бол одоо яг нэг залуу э, дуучин ч юм уу тийм бол яг дууга хүрэхийн тулд нэг ахын далбаанд орол орохгүй бол тий нэг ах их чинь <laughs> тий нэг студ мууд дээр очдаг ч юм уу тий. Аа. Одоо харин э, <coughs> гоё хамтлагууд байгаад байгаа юм санагдаад байна шүү дээ Монголд. Төгсмийн хамтлаг хамтлаг тий. Таалагдчих шүү дээ. Яг өөрсдийнхөө ер нь шаадаг болцсон уу? Тийм. Гэтэ бас тэгэл юу юм чинь бас нэг хоёр талтай л байна тий. Олон хүмүүс сонсч болох эсвэл сонсч болохгүй. <laughs> Тэгж л бодсон. Одоо нэг манайхан ч одоо Монголынхоо ингээл зах зээлд байгаа дэлгүүгээр те яг дэлхийн зах зээлийг өрсөлдөх те өрсөлдөгч их найшин зүгээр ер нь бол яг одоо тийм хүч сорих одоо Монгол Монгол хүний одоо зохиосон хөгжим нь ямар үдин те уртын дуу ардын дуу муугаа дуулангаа тийм жоохон модерн болгоцдог цтэй. Тийм битэнд оруулаад хөрсгүй тиймэрхүү артистийг бас Монголоос гараасаа гэж утсан байна. Яг тэр нөө Монголын тэр өмнөх язгуур ардын урлаг нь ерөөдөө цаан чинь мэдж байгаа шүү дээ судалж утсан. Тийм болохоор яг яг энэ Монголын ардын юг модернтэй холбосон нэг артист гаргаж ирээсэ гэж цачин амир хүсэж байгаа юм байна. Тэгээ бас э, барууныхан бол тэгээд одоо тий сайнхоо өөднөр бол барууныханд амир тийм сонирхолтой байгаа байхгүй тий. Өмнө өмнө монголчууд монголчууд гарч ирсэн нэг амир British Rock-ийг нэг дуурайгаад байгаа юм шигтэй. Тэгж тэгж мэгээд нэг сонирхолгүй үстэй. Аль хэдийн тэд нар чи үдсэн юм байгаа шүү дээ. Тийм ч үзээгүй юм нь яг л Монгол яг тэр гой нэг тийм хэв маягийг л орчин үеийн дэлхийн хүмүүсийн чихэнд яг тэ хүрэхээр Тэгээ ууса манай залуучууд бас тэрийг бол ууса бүгд л ойлгочлаа гол та. Тэгээ хичээж байгаа. Тэгээд ууса бүх юм сайхан болно. Ашиг. Солонгос чинь тэгж амар чадсан жимшигтэй дээр. Дэлхийд өөрсдийнхөө одоо ер нь хөгжим хөгжмөө зүгээр л айл те. Тий. Ganam Style ихтэй амар сонь зүгээр зүгээр л Ganam Style ихтэй нэг жоохон нэг тийм сэтгэлийн хөөрөл мөөрл ч юм уу те нэг тийм <clears throat> дэврэл дэвэрсэн л юм шиг санагдаад нэг тийм гоё өгч юм биш шүү дээ. Яг үндэ нэг. Хүмүүс нэг хамгийн амар хурдтай вьютэй болж ийн гэл тэнгуут улам ютубер орж вью вью нэгсгэл. Нэг э, шунан дурлаж ютубер баг албаар ороод чам шигтэй хүмүүс нэг тэр ингээ юм дөө ингэж ингээд тийм юм сонгоодлоо улам орж эхэлж байгаа хөөх. Тэр бол тэгэл YouTube сайхан мөнгө хийж өгч байгаа. Тэгээд Snoop Dogg-тай тав хийсэн. Тэгээ уудаг уу? Тийм. Ханга өөрлөө. Тэгээд Snoop Dogg-ийг тэр үед тэр яагаад гэсэн бол гэж бодсон. За угаасаа л Snoop Dogg штэ гэж бодсон. Угаасаа л гэж стел явж идсэн тий. Gorillaz-тай явж явж гин. Өөр рэпрүүдтэйгээ явж гин. Rock руудтай явж гин. Тэгээ одоо Snoop Dogg-ийн үеэс үйлсэн ихэнх рэпрүүд одоо баг байхгүй болсон баг шүү дээ. Тийм одоо одоо хүртэл Snoop одоо 50 cent байхгүй болчихсон баг тий. Тийм тэгж яг чин Мань хүн бол шаажл авахгүй. Тэгээ энэ тэнд очиод шоу маун дээр тоглолол амар өөрийн нэвтрүүлэг реалити шоу маа юу муутай YouTube-ийн нэвтрүүлэгтэй болцсон тий. Snoop Lion болж болол тий. Тэр чинь бас л өөрөө бас анхаарлын төвд ингээ байсаар байгаа байхгүй <laughs> тий. Тийм тэгснээр <laughs> зөвхөн нэг хүн хоёр нэрээр хоёр талд орон бүтээл хийцнэ. Хоёр YouTube-ийн Viva-тай хатис <laughs> гоё байхгүй. Тэг өнгөтэй нөө интернетийн нэвтрүүлэгтэй тэгэл өвс мөвстэй cannabis cap map дээр ингээл вэж л өгдөг те. Тэгээ Cypress Hill тэр хэд Vice Vice-ийн тэр cannabis-ны тухай тийм бэлтгэсэн нэвтрүүлгүүд дээр яриа мэрэ өгсөн. Тэн дээр нь Snoop Lion гэдэг нэр нэждэг. Мэж Snoop Dogg-ийг харж ирсэн ш нэрэ. Тийм үү? Лос Анжелесийн онгоцны бодол дээр. Жигнэсээ юу? Нэг жигнэсээ онгоцноос бууцсан. Уулзаг өгөхтэй аав би яг холоос харсан байхгүй. Тэгэл бүх Snoop Dogg-ээс би яг тэр үеч анх удаа яг Америкт хөл тавьчихсан юм чинь Тэгэл яг онгоцны бодолд нь буучаал юм. Америкт ирсэн гэхэд бас надад ихтэй гоё байсан. Багасаа бүр ингээд хамаг юм ер нь л Америк байсан шүү дээ. Тэг бүх л гоё юм Америк гэдэг байсан шүү дээ. Кино мэн бүх л юм те. Одоо хөгжим мөгжим тэр картун нэтворк гэдэг. Тэ бараа мараа те. Тийм тэгээд яг анх удаа очиход бол үнээр гоё байсан. Гэтэ бас яг яг бас тийм бол биш л те. Мэдээж муу юм бол зөндөл байгаа. Гэтэ яг анх Snoop Dogg-ыг харахад л бүр яг Америкт буунгуудаа нэг хэдхэн минутын дараа яг Snoop Dogg бас яг онгосноос бууцсан яг ингээ зөвөр тэргээ төрцөн явж идэг гэсэн хажууд мөр мангар том бит юм. Зүгээр л өсгөө хоёроос баг том юм ааш өсгөө хоёр аврагаас тухайн үед амар том би хамгаалтай байсан бэ тэ тэгж утсан уу. Зөвөр нэг тийм хэмэрс эр хүний хэмэрс эргэж мэрэгч. Тэгээд чан харцсан юм шиг тэ. За. Би лаб. Бялаб хотгот ялб хотхтаа гэж. За ингээ өглөө босоо сайхан даржилинг цайгаа уучаад аашиг. Даржилинг цайгаа дугуй болонтаа гүрж ногоон цай. Дэлхийд их ямар олон төрлийн цай байдаг юм бэ гэж. Зөвөрл нэг зүлэг усанд чанаал цай юм шүү гэж. Солонгос цаймаа бол утгагүй шатгтэй нэг сонин булингартаа ус өгөөш байгаа. Тэр бор ус өгөөш байгаа гэдэгтэй нэг шээстэй ус өгөөш байгаа. Сингүр. Манай Монгол ардын цай чинь их сайхан ардын сайхан сэтгэлэн цагаан юм болохоор аашаа. Сүгэ дээшээ өргөж ирсэн хөх монголчууд маань чоны удамтай байлээ тэр гэж шахахгүй. чон уу? Одоо манай монголчуудын хөх толбыг судалж байгаа гэсэн японочууд. Монголчууд бас нийлж байгаад судалж байгаа гэсэн. Тэгэл хөх толб ч юм бол яг Mongolian гэсэн, Made in Mongolia гэсэн тамга юм биш үү? <laughs> Welcome to the Bay area in the motherfucking area in the Benson Bazaria malaria эй За зөөр фристайл шаах юм уу? Шууд дэмбэ явах уу? За за дэмбэч гэх хашимтэй за. Ее яг одоо миний нүүрэн дээр нар тусж гин. Би болохоор өвчин тусж гин гэж яах. Тэсмээртэй юм. Миний гарт микрофон. Өөртөөгөө хийх ярилцлага минь бичигдэн диктофон. Райм нэг гэдэг нэг шиг. Тим раймтай юм биш те гэж яг. Аа, тэг үг бичдэг байсан уу? Оны юу? Ер нь нэг тийм райм бич, райм бүк мөктэй бичиж авах гэж. Шүлэглнүүд шүлэг маягийн Үсттэй. Юм хиччихсэн. Аха. Аа сүүл холбсон яг тийм райм бол баг бичиж үзээгүй баг. Тийм үү. Шүлгэн райм болчих магадгүй юм шиг. Тэгэх юм бол райм бичсэн байж магадгүй. Зарим шүлгэнүүд нь бас жоохон сүүл холбогдсон байдаг те. Яг сүүл нь яг адилхан төгсч мөсөл. Байна. За за. Тэгээд ер нь үг гэдэг чинь ер нь их сонин штэ. Аашиг. Нөгөө л юм ярих гэж. Ер нь бол тэгээд э, үгээр хүнийг алж болно, амьдруулж болно шүү дээ. Тийм штэ тэгтээ. Тийм э. штэ. Үг үг үг ч гэсэн яг үнэн үг аахгүй тийм. Үнэн үг л дээ. Э, Гэтэ үг нэг хүнийг үгээр амьдруул тийм тохиолдол гарсан бол тэр үгийг олж хэлж чадах байсан болоо. Хөөе. Зөвхөн амиа орлогч яхад нэг үг хэлээд тийш болох чадвар байгаа хөөх гэдэг үгэнд. Тийм амар тийм яруу найрагч ах баугийн лав гэсүр ах гарч ирээд шууд шүлэг уншаа шаачаад шууд нэг үг хэлэх ээжигээ бодоо болж хэлэх бол бойл гэж хэлвэл өсөрчихс магадгүй шүү дээ. Нэг үг хэлэхээр бол ямар ямар үг хэлэх вэ? Зоос хат хэмээн шүү Итгэе. Тэр үгийг олж чадсан байхад бид нэр яг үгээр хүнийг амьдруулж болтгийг ойлгоно. Алж болно шүү хүн нэг тий. Үг өгдөг байхад э, хүнийг яадаг гэсэн бол тэр нар чинь тэгээ нөө нэг агуу маг зөөр э, зодож модож шаашдаг гэсэн. Хамаа асапэсэд ч нэг хилээ. Гэс тэгээ харилцдаг байсан бах тий. Тэр энэ бас нэг үг байсан гэснээ. Нэг үг хэлсэн чи <gasps> гэсэн чи хөгцсөн. Ааш үгээр хүнийг алж болдгийнх нь шин. Ааш. Маш яг нэг тийм жүжигч юм уу нэг тийм кино хийгээ шачлалтай. Бүх хүмүүсүүд нэг сарамгчин шиг ярьдаг. Оо. Бараг манидийн ингээл бие авч авч байгаа байдал мэт л те юмд ингээд хариу үйлдэл хийж байгаа нь царайны хувирал нүүрний юм бол бүгд л яг л жоохон сарамгч шиг штэ <gasps> гэж юм л те эсвэл яадаг чи инеж минийдэг ч юм Гэтэ хүмүүс ганцаархан энийг гэсэн шүү дээ. Яг сарамгчингууд бас энийг итгэл юм л дээ. Гэтэ тэд нар болохоор зүгээр яг нэг тэдний э, инэдми юу нь болохоор зүгээр нэг хүн өвдөж нэг сарамгч модноос унах ч юм уу те тэнгөт бүгд шоолж инедэг. Хүмүүс болохоор өөрсдөө шоолж инедэг. Тэгээ бас ер нь янз бүрийн тийм утгагүй абсурд юм өмнөийг харж инедэг. Янз бүрийн тийм одоо нэг тийм бодож те Нийгмийн гаж имийг харж инээдэг. Ааш. Яг одоо энд бидний жишээч байна. Хүн сонь тий инээдэг. Инээд инээд ягаад инээд юм бол ааш. За чинь. Аа тэгсэн чи яг инээд үзүүл үзүүлээш. Инээд ягаад инээд юм бол. Тэг яг юу яг ямар юмн дээр яг хүн инээдэг яг тэр инээдэг тэр инээх инээдэг яг бий болгодог тэр фактор өстэй хүчин зүйл нь яг юу юм бол яг юу байвал яг хүн <laughs> хүнийг э, баярлуул байгаа юм шигтэй гэхдээ баярсан үедээ хүн бас нэг инээдгүй үсттэй зүгээр яг <laughs> хаа гэж яг чанга инехгүй шүү дээ баярсан тэгвэл яг тэр нэг хүний нэг даавар ч юм уу те нэг тийм хөвгөлтэй юмыг тэгж ойлгож мэдрэх даавар нь эсвэл тархинд нь болж байгаа үйл явц юм болоо. Тийм дотроо нэг хүний одоо өрөд ямар нэг хөвчлөлтэй юм тохиоллоо гэхдээ энийг живэл тэр нөгөө нэг тухайн тэр байсан орчин сонссон үг те тэр үзэж туулсан нэг тийм үйлдэл нь инээдтэй тэр хүн санагдсан болохоор инээдтэй болоо гэж. Аа ажигл юм ажиглал ингийн л зөвхөн тайлбар хийх шаардлагатай. Тэгтээ биш ч гэж магадгүй л дээ. Тийм даавар ажилдаг болохоор энэ тийм болов бас. Даавар гэж одоо тархинд нэг бодсон. Тийм нэг тийм ямиг нийтмийн болгож хүлээж авдаг юм зүг ажилдаг юм уу? Бас яг нөө төсөөлдөг бах тий. Ер нь юм одоо ингээл ялангуяа комеди дээр бол их жоохон төсөөл төсөөллөөр нь л ер нь тий хүний төсөөлөл нь ингэж нөлөөлт одоо нэг дүр зураг ингэж ярьж тэ энэ юм ярьж дүр зураг ингэж толгоонд нь ингээд бүрдүүлж байгаа шүү дээ тэгж байгаа л яг ингээд гинт эргүүлэл одоо кино шиг гинт ингээд нэг үйл явдал болдог ч юм гинт нэг юм шокнд сюрприз ч юм уу тэ тийм гарч ирэнгүүт ингэж инээдэг яг тийм ингээд яг тэр одоо онгооч гэх юм уу тиймэрхүү юм бичиж хахад бол яг сюрприз шат үзтээ тэ хоёлаа өглөө нь шаардцсан хоёр хоагийн гэдсэн арх үлдсэн билүү шараа тайлээ гэсэн чинь ганц нэг юм үлдсэн гэснэ. Хажуугийн дэлгүүртхээр ганц нэг юм үлдсэн хэрэг зүгээр ингээд өөрсдөнд нь байгаа юм бах гэж бодож байгаад хажуугийн дэлгүүрт байгаа гэж одоо нөө юугийн тэр төсөөллийн нэвдээд нэвдээд ч юм уу те нэг өөр оо хажуугийн дэлгүүрт гэдэг чинь яг шууд ингээд толгоонд нэг юм нэг тийм юм төсөөлөл оруулчихаар нээж байгаа юм болоо нэг юу тэгж инээсэн гэдэг нь болохоор нэг эхлээд өөрсдөд нь үлдсэн байх гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгээд дараа нь шингуутлаа хажуун төлөв үрдэгт нь мэдэнгүүтлээ. Өөрийгөө яг юм юм шиг төсөөлөөгөө. Хуурдагдсан, жоохон хуурд хуурж байгаа маягийн юм болов. Харин тэгээд ягаад тэрийг сонсонгуут л тэрийг мэдж байгаа шүү дээ, тий. Хажуу төлөв үрдэгт нь мэдэнгүүтлээ хүний жоохон ч ингэж үрчэж байгаа хөөх тий. Өө гэд юм итгэж тэмэрхүү үзүүл юм тий. Тэгэхээр тэр бол яг нэг яг гинт нэг юм тий яг сюрприз маягийн тийм тийм эффект байгаа сте тий. Тэнгүүд өө инээж байгаа сте тий. Өө би буруу бодчихсан байсан ч гэдэг юм тий. Тийм бас боломжтой юм байна ч гэж бодд юм тий. Харин амьтад болохоор ерөнхийдөө бас нэг жоохон зүгээр л тийм биеийн хөдөлгөөн хөдөлгөөн ч юм уу тий. Тиймэрхүү юм дээр бас инээд юм шиг яг инээдэм гэдэг чинь яг эмийг инээж шоолж инээдэг ч юм уу өөрөө өөрийгөө өөрийнхөө тэнэг эмийг шоолж инээж чинь гэдэг чинь амар тийм боловсрцсан тийм оюун ухаантай тийм хөгжингүй ер нь амьдлыг тийм байдаг хөгжингүй амьттай үгүй одоо нөө одоо чинь хүмүүс дунд ч гэсэн хүмүүс дунд ч гэсэн ажиглагдсан шүү дээ ингээл зүгээр юурсэн ямар ч тийм хошин мэдрэмж байхгүй тийм нэг л их сериосны те бүх юмыг шууд дутгаар нь хүлээж авдаг нэг тийм тийм биш. Одоо инээдэг хүмүүс чинь юу хүмүүс өөрт нь би ингэж бодсон. Тухайн тэр нэг өөр хүн тэр хүний байгаа орчинд болох ёстой зүйл яг болж байгаа. Аа тэр орчин яг тэр цаг хугацаанд дотор болж байгаа үйл явдлууд бүрдүүлж байгаа. Тэгээд тэр тэнд өөрөө сууж байгаа л бол яг тэнд ямар байх хэвтэй ямар зориулалттай зориг агуулж байгаа аа гэх шах би бүр зүйлийг яг одоо жишээлбэл те нэг хүн комедид очисон л бол комедиг л үзэх хэрэгтэй байхгүй яг тэр чинь нөгөө уусаа комедигийн зорилго шүү дээ те хүмүүст үзүүлэх тэгэхэд тэр хүн ингээд орж ирээд үзлээ аа тэгээд тэрийг хүлээж авах та тэгж нөгөө нэг юм шүүд байгаагаар нь биш ойлгох хэрэгтэй гэж юу бас тэгж ойлгож байна би Тий, одоо зөөр энэ яг станд сериосны хандаад ч юм уу тий. Улаан цай ингээд инедмийн зүйл ярьж хат. Улаан цай зөөр сериосны биш юм ярьж байгаа гэж тийм үү тий. Та нар муу оюуны доротолтой юм уу? Новшнууд, пестанууд эдэр гэж юм шиг. Тэгвэл миний саяны энэ амар урт тайлбар зөв байсан уу? Тэгэхгүй би яг тэр чийг сайн дагч чаддаг би алдчих. Тэр орчин бүрдэж комедиго хийж яхад тэр хүн комедигоо л үзэх хэрэгтэй. Комедигоор л сэтгэх хэрэгтэй гэж бодож байна. А тийм. Тэр ял зөвлөдөө нэг одоо тийм хошин шогийн юунд орж орчинд орж ирсэн бол яг тэ тэрийг бас орчноо мэдрэх хэрэгтэй байхгүй тий. Бидэнд сонголт байдаг байхгүй. Жишээлбэл нэг хамтлагийн тоглолт болгоод бид нэ харж байгаа үзмээр санагдвал такс нь мэдээж авах байлгүй тий. Тэгэхэд нэг үзхийг хүсэхгүй хамтлаг бол такс нь авч үзэхгүй шүү дээ. Тэгээд такс нь авч ингээ очиод үзлээ. Дунгуутлаа нөгөө хамтлага шүмжлэх үүднээс биш дэмжих гэж очисон юм шиг байдаг ч юм тий угсаал такси авсан юм чинь дуртай амлихаа такси авчихсан. Тэгэхгүй нэг хэсэг тийм нэг хүмүүс бас байдаг юм шиг л шүү дээ. Зүгээр нэг тоглолт болонго такси авсан очсноо. Амтлаг гэдэг шүмжилдэг сериэсний байдлаар амтдаг. Яг одоохон даад золч манай комеди тиймэрхүү хүмүүс гарч ирэг байгаа л та. Гэтэ зарим хүмүүс болохоор яг ингэдэг байхгүй яг яг тийм байх хэвээр, ийм байх хэвээр гэдэг амар тийм хүлээцтэй ч юм expectationтэй те. Тэ яг ийм таар чинь ийм байх хэрэгтэй юм шүү. Ингээд ярьчултай ирэм шүү гэд. Гэтэ яг хоо дэрэг бол зүгээр ингээд э, жоохон зөвлөгөө маягаар жоохон ав түлэж авдаг л та. Гэтэ зарим хүмүүс ингээд бүрэг өөрсдийнхөө байлах гэдэг тэгэхгүй. Чи тэр тэрийг тэр хэнийг битээ гаргаач тэр гэж юм гээд. Ерөөсөө энэ энэ stand up-ын зүгээр л энэ үйл явц үйл явцын юм юмнууд үе шатуудын ерөөсөө ойлгохгүй яг үйл явц нь бол угаасаа ийм бохгүй. Одоо чинь хүн нэг санаа ингээл оллоо те. Тэрийг ингээл тайзан дээр аль болох олон удаа ерөөс алдаа гаргаж иж алдаанаасаа суралцдаг тийм тийм одоо юу гэх юм да. Тийм арга барилтай л юм шиг санагдсан надад. Зүгээр өөрөө алдаа гаргаал эхэндээ бол юу ч мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Тайзнаар гарч үзег юм бол те. Аль тайзнаар гараал угаасаа алдаа хийн те. Эхний 100 удаа ингээл алдаал алдаал тэгсэн байхад бол бас жоохон яг Тэгээ юунуудыг ойлгох ч тий. Одоо яах ёстой гэн тий. Ямар юунууд гаргаж болохгүй юм. Энд чинь олон их тусмал сайн сурч шүү дээ тий. Тэгээд бид нар болохоор яг одоохондоо амар түүхийгээр байгаа л да. Э, энэ бол яг маш олон газраар ингэж янз бүрийн газруудаар ингэж комеди хийж хүний инедмийн яг тэр юуг л олох хэрэгтэй. Гэтэ яг бас юм байгаа хгүй. Бид нэр өөрсдөө болохоор бас юм хашин мэдрэмжтэй тий. Өөртөө бас юм ингээ шоолоод байгаа шүү дээ. Өөртөө амьдралыг өөртөө тэнэг байдалд орж исэн юм их те. Тэгэхээр эхлээд байгаа шиг бас хүмүүс санагддаг гэж юу? Хүмүүс болохоор бас тэгээд байхгүй. Янз бүрийн хүмүүсийн ингээ юмор ч өөр те. Тэр тэр юмороо тэр энэ хошин мэдрэмж яг яг тэр инээтэй санагдсан өөртөө инээтэй санагдсан юм аа хүмүүст яг тэр чигээр нь яг инээтэй байдлыг ингэж дэлгэж үзүүлэх гэдэг байгаа шүү дээ. Яг тэгэхэд тэгтэл бид нар арай жоохон суралцж байгаа болохоор арай жоохон муу байгаа байхгүй одоохондоо. Миний бодлоор бол муу байгаа. Яалтч. Надад нэг асуулт байна. За. Юу тийм комедигийн хэрвээ нэг тийм өрөө гэж байсан бол ямар өрөөтэй явах юм бэ? Тэр нь жоохон комеди маягаар хэлсэн өрөө хэлээч. Өрөө. Өрөө гэдэг чинь ингээд албан байгуулга байгуулга юм уу тий. Жишээлбэл нэг хевлийн компани компани тодоос тод хөвлөн мэлнэ гэх. Тиймэрхүү өрөө маягийн юмнуудад шүү дээ тий. Реклам дээр ашигладаг. Тиймэрхүү хөрөө өрөөтэй тэгээ тэр нь жоохон комеди маягийн өрөө байсан бол ямар өрөө хэлсэн бэ? Мэдгүй яг одоо л. Миний бодол болохоор Джон Димд алдах сонгуулийн реклам шиг. Бид инээдийг чандална You be comedy. Тиймэрхүү юм толгойд орж ирсэн. Тэгвэл гоё юу те. Сонхос шиг шиг. Комеди их их болгондоо тий. Өрөө мөрэлсэн ч нүд юм тийм инээд мөрэмөрэл. Бид инээдийг дээдлэн. Аа тий. Яг гоё гоё. Тайсныхаа хөшгөнд ингэж мөрөгд зөрөгцөн сонгуулийн юм шиг те. Тугандаа мөрөгж байгаа юм. Комеди зураг мөрөг те. Мимэ зураг мөрөг гэц те. Гоё гоё. Бид тайзаа тайзаа хүндэтгэн. Бидний баг дандаа инээсэн байдаг. Аа нөгөө нэг. Баг байд штэ тий. Энэ э, маско. Бинтрих шиг. Гэтэ Гэтэ ч гэжтэй би юу ч хэлэх гээд байгаа. Шууд гэхдээ гэж орж ирдэг шээ. Сонин өгүүлбэртэй хэвээр ер нь тэгэл э, бид нар бол э, одоохондоо өөрсдөө ихтэй бас ингэж голж болохгүй л гэдэг юм л та хүмүүс. Зүгээр шууд дайраал ор тээ. Дайра оолын шаах хэрэгтэй гэдэг. Э, одоо оолын шааж байгаа мүү юм уу? Би бол оолын шаахгүй байгаагаа мэдэж байна. Тэг бүр яг дайраал орох хэрэгтэй нэ. Тэг тэгжээж л ер нь юмд амжилт гаргах байх. Одоо л яг тэхгүй бол болохгүй. Ер нь хинээ санаа зовд юм бэ? Энэ амьдрал чинь тэгэл эцээ эц тоглоом штэ. Одоо тах зүгээр л хөтөлөө нэг тоглолт чита дотор амьдарч байгаа штэ. Зүгээр юм биеийн дотор амьдраш байгаа. Тэ? Зүгээр л нэг ийм нэг ийм амьдрал манайд бос хүмүүсийн амьдралыг мэдэж мэдчих чадахгүй. Зөвхөн өөрийнхөө энэ нэг энэ юунаас л мэдрэмжээс л мэдлэгээсээ л ингээл ертөнцийг харж байгаа штэ. Тэгэл тийм ч юм. Тийм. Энэ одоо бусдын дүрмээр нэг амьдрах гал тэ нэг ингээл яваад тахын цаашийн зүгээр амьдралаараа э, өөртөө сэтгэл хангалуун гоё амьдрах хэрэгтэй. Тэгээд энийг бас хаяа жоохон мартаад идэв. Мартаа зүгээр ингээд хүмүүсийн хэлсэн юмд нь автаад ч юм уу те. Чи ингээч те, ингээч гэл нэг хүмүүс зүгээр нэг зөвлөгөө хэлж байгаа маягаар амар хүнд ингээд нөлөөлөх гэдэг байхгүй. Тэгээ нэг өөрсдийнхөө байлах гад ч юм уу нэг тийм тэднэрт бол ямар ч ашиггүй шүү дээ те. Өөртөө амьдралыг л хичээлтэй те. Тийм байх чинь зүгээр ингээд нэг тийм илүү хөвтэй ч юм. Э, Тэгээд хаяа яг энэ тоглоомыг амьдрал энэ амьдралын тоглоомыг мартаад байдیں۔ Үнний хэлэхэд тэгж хүн зөвлөдөх хүмүүс шүү дээ. Аа. Яг яах гэж зөвлөж байгаа нь амар сонинд. Яг яг одоо гадаа зүгээр. Нэг одоо яг зүгээр нэг амар тийм гэгээлэг хүсэлтэй байж байгаа юм шүү дээ. Гэтэ ингээд тэр нь бол мэдрэгдэн шүү дээ. Яг нөө basement-д нэг удаа зүгээр 5 тоо тэр ямар ч парти явахгүй тэгээд нам за би парти зөхөж гэн хөгжим тайз мэд заснаа хөгжим тавьж байшаа. Тэгж байгаа л эхэндээ нөгөө нэг юугаараа жоохон микслжээс байхгүй юу? Микс трек нэг контроллероор жоохон дуунууд хооронд нь микслж оруулаад тэгжсэн чинь нэг нэг залуу амар сонсчихсан. Оо гоё юм гоё юм. Тэ. Оо гоё юм гоё юм гэл нэг жоохон тэгэж би тэгэхэр наа баярлаа гэл Тэгж жаал дуу тавьж байгаа. Сүүл рүүгээ 50 дуунууд нь дуусан гота зүгээр л YouTube-с тавиад захгүй. Тэгэл зөв YouTube-с volume-ийн 2 YouTube-ийг жоохон volume-ийг хасч уусгаал гэж орлоо шаадсан чи. Тэгээд тэгчээд тэгжсэн би ингээ гарсан байхгүй бэсэмтэс ингээ гараад гэсэн чи өөдөнд нөө нэг гоё өн гэдсэн залууч нь зогсчихсан байхгүй. Тэгсэн чи наашртаа ахын дөг шээд байхгүй. Би ингээ харсан чинь зүгээр ямар ч ах царайгүй биз та. Зүгээр тийм зүгээр нэг биз та байсан байхгүй. Тэгээд чинь за гэж шууд дургу жоохон сонирн болол за гэж очисон чинь чи наа тэгснэ бүр амар ингэж барьж мараашаа зоо шилэн үзүүнээс ингэж барьж мараашаага чи би энэ такса төлсөн би зүгээр чамааг youtube-ээс 2 дуу оруулахыг чинь төвчгүй өвчгүй би шанхаад 2 жил DJ хийсэн мэс тэр чин надаа хамаагүй биз даамна гэ би шууд тэгсэн хуур тэгсэн чинь Би тэгвэл энд ингээ орж ирсэн юм ямар ч тийм DJ-ийн стандарт байхгүй юм хэрэг. Чи тэгвэл центр руу яваач гэсэн. Өө тэх юм үү те гэсэн. Тэг нь стандарт гэсэн би зэ орош. Ямар өнгөрөөс та тий. Тийм зүгээр намайг амар ингэж байрж мараш. Нэг ах мах шиг зүгээр дээрлэх биш бас. Тэг би амар пистам гэсэн нэг хэрлэлийг л дээ. Зүгээр төсөөлтөө тэгж хэлсэн гэсэн. Чамд хамаагүй гэдэг л. Тийм. Амар тийм тэгснэ орж ирснэ зүгээр нэг тийм яриашаад. Зүгээр л нэг намайг жоохон дээрлэх гэдэг маягийн тийм юм болцсон баахгүй. Тэгээ зарим хүмүүс яг тэгэд тэр нэг те амар үгүйсгээлтэй зөвхөн өөрийнх нь одоо төсөөллөөр байх хэрэгтэй юм шиг бүх юмыг хүн болгоно л өөр шүү дээ. Одоо бид нар ер нь хүн болгоно нэг өнгийг яг тэр чигээр нь харж байгаа гэхч баталгаа байхгүй шүү дээ. Зарим хүмүүс цэнхэр улаан өнгөмгийг хардгүй мэл шүү дээ. Тэр чинь ингээл тэр хүний ертөнц шал өөр байгаа шүү дээ. Тэгэхэд чин тэгэл тэр хүний чинь ингээл цэнхэр өнгийг харуулах гал ч юм уу. Тэгээд тах чинь бас бидний яаж амьдарч байгаа ямар хэв маягтай амьдарч байгаад гэрийнх нь тавилганы байрлал зүгээр гертний юу байдгүүд нь л бас нөлөөлж л байгаа тодорхой хэмжээнд тий. Зүгээр ямар байрлалтай унтдаг орон цонхныхоо хаашаа харсан байгаа тий. Орных найзууд юу байдг юм бэ тэгвэл Тэр бүхэн л биднийг өөр болгож байгаа шүү дээ. Жон жоноор. Тэгэхээр ингээд манай цэгийн фингшүүгийн номыг хөдөлж авах гэсэн л аашаасаа. Энэ нөө амар нэг мэдсэн. За уушлаарай бүр амар тийг шаашаа өгөө. Яг үнэлдэ. Тийм шүү дээ. Нөлөөлөлгүй байдэн тий өглөө ингээд гоё нар тусч гэнэ үгүй тий. Би зүгээр амар тийм жоох ярьцсооч гэдэг шиг зүгээр. Байрлал мэрэлж гэсэн. За нэвтрүү эрүүл мэндийн нэвтрүүлэгт орж байгаа хүн шиг шааж тээ. Жохон амар чухал шаачлаа уушлах гэж. Ер нь энэ амьдралыг ер нь ягаад юм чухал байлгах хэрэгтэй юм бэ үстэй гэж. Би баг багтай амар том хүмүүсийг ер нь бүх юмыг мэддэг амар тийм. Тэ шийдвэрийг гаргадаг юм том хүмүүс үтэм байх гэж бодсон чинь зүгээр л өгшөрцөн хүүхдүүд шаасан. <laughs> Би нэг хүний бичсэн статусыг уншижсэн аахгүй юу надад тач адилхан. Гэрт нэт тасраад гэрийнхэнтэйгээ бууз чимгэж байгаа нь суулаа яг юм яриад жоохон суул. Яг тэ чөл хүмүүс байд юм байна гэж. Тийм тэ. Тийм тэ би ярьсан. Тэр тэгтээ амар сонь сагцсан, гой сагцсан. Юу нэ? Ярилцаж үзлээ. Гой хүмүүс байд юм байна гэж цаагаа. Тэргээ бас мэдсэн байгаа шүү дээ. За за. За зэн тэнгэрлэг өршгөө. <laughs> манай нэвтрүүлэгч гэсэн ер нь л амар тэнэг нэвтрүүлэгч те. Тэнэг ч гэжтэй зөвөр ямар сериусны юм байхгүй. Яг хаяа яг ууж муучхаараагаар амар сериусны ярьж барьж байгаа. Улс төр мөр яриаш байгаа. Авилгалчтэй <laughs> тэр гэж дэгдгэлтэй. Гэтэ ерөнхийдөө бол энэ амьдрал чинь тоглоом шүү дээ. Яг эцээ эцэд тоглоом дотор амьдарч шүү дээ хэдүүлээ. Би л багада зүгээр хүмүүсийг бүгдээрээ юм зүгээр жүжигчд юм ах гэж боддог шүү дээ. Өөрөлд миний амьдрал зүгээр хүмүүс жүжиглээ шээ. <laughs> Бүгд намайг мэдчихэж байгаа. Тэгснэ ингээд нэг удаа ингээд нэг сонин дежаву шиг юм шаадаг аахгүй нэг юм давтагддаг шүү дээ тий багтаа яг харж исэн нэг хүний царайг яг гудамжинд явж байгаа гинт ингээ харснаа тэр хүн яг зөвөр өөр дүрд ингээ яг тоглож байгаа юм шиг яг тэгээ өөр дүрд орцсон тэгснэ яг нүдрүү нь харсан чи яг мэд намайг яг мэдсэнийг мэдсэн юм шиг ингээ шон доошоо гарч гарсан амар сонин санагдчих шүү гэтээ яг ер нь тийм дээ тэгэж тэгэж бодож амьдрах чинь хамаагүй стрессгүй юм шүү те нэг амар бүр амьдралыг бүр тэр чигт нь ингээл бүр бүр амьдралд хорогдоол те. Тэгээд ах энэ ч яг зүүц штэ яг үнэндээ. Нөө нэг нэг амар мэддэг шиг те. Энэ тэгж амьдрах чинь гоё байхгүй. Ингэж ярьж байгаа нь гоё байхгүй. Зүгээр одоо зүүдэнд мэдрэмжийг ингэж зүгээр валцж байгаа л хамгийн гоё. Миний зүгээр яг ийм нэг ийм сервер дэлхий гэдэг ийм сервер дээр ингээд хүрээд ирсэн байхan ийм юунууд сервер дээр орцсон л юунууд баггүй одоо нэг Counter Strike дээр тийм бот ботнууд баггүй юу? Под ингээд юм компьютер гэтээ бид нар бол ингээд эргэн тойрноо ингээд ажигладаг. Ажиглаж байгаагаа тийм ухаантай ухамсартай ингээд шууд одоо тэ энийг ингээд тэмтэрч үзэл тэрнээсээ мэдээлэл авал ингээд зүр яг мэдээлэл яадаг. Тэ амар тийм өөрийнхөө тэр орчинд л ингээ өссөөр байгаа л ингээ юм жоохон мэдлэгтэй болцсон хил мэл сурцсан те. Тийм хүмүүс байхгүй. <laughs> Яг өндөө зэр нэг серверт байгаа гэж байхгүй. Энэ бол яг нэг тийм матрикс шиг яг нэг тийм оюун оюун санаанд байдаг тийм ертөнц гэдэг ер нь бараг л тэгж хэлээд байгаа юм л шүү дээ. Ягаад тэгэхээр одоо зүүд тэгээ жинхэнэ ертөнц хоёрын бараг ялгаа байдаг гэж аахгүй юу. Яг одоо зүүд бол тэр тэр үедээ амар үнэмшилтэй байдаг шүү дээ. Бүх яг зүүдний зүүдний бие мэтэ те яг биеэрээ мэдрээл халуун хөтөн мөтөн бүх юмыг мэдрээл те яг мэдэрх хүнүүд нь байгаад идэг. Тэгсэн мөртлөө яг сэрэнгүүд тэр биеийн зүгээр л өөрийнх нь <coughs> өөрийнх нь оюун ухаан дотор байсан байгаа байхгүй. Тэгээд яг манай ертөнцид ч гэсэн бас тийм байж магадгүй. Тэгэхээр зарим хүмүүс болохоор бид нар яагаад тийм бол яг нэг зүудэн дотор байгаа юм бэ те. Яагаад нэг зүудэн дотор байгаа юм бэ гэхээр зүгээр бид нар болохоор штэ яг юм оюун ухааны юм зүгээр юм юу гэдэг нэ. Оюун ухаан ингээд хаасаг байдаг заяа. Оюун ухаан ч юм одоо за ухамс одоо нэг бүр яг одоо тийм амар том тийм consciousness гэх юм гэдэг юм одоо мэдрэхгүй бүр яг тийм оюун ухаан бүр нэг тийм юм байдаг заяа ухаантай. Тийм юм ингээд олон хүмүүсийн ингээд толгоонд тарих одоо тарих бол оюун ухааны их үүсвэр гэж боддог хүмүүс гэдэг чинь тий. Одоо ингээд хүн өхөөл ингээд цаашаа юу ч байхгүй гэл тий. Тийм боддог хүмүүс байна. Гэхдээ зарим хүмүүс болохоор тарих нь болохоор бараг зүгээр ингээд хүлээ авахч шиг ингээд шууд ингээд тий сигнал хүлээ авдаг. Тэгээд зүгээр бид нар болохоор зүгээр яг сигналыг хүлээ авцсан. Гэхдээ яг юунууд нь байгаа байхгүй юу? Яг одоо тэр орчиндөө одоо яг миний бие бол яг энэ байгаа газараа л ингээд харж чаддаг шүү дээ. Тийм өртлөө ингээд тэр эргэн тойрноо ингээд мэдэрч байгаагаа сайн бас өөрөө тэрийг ажиглаж чаддаг. Одоо би энэ энэ юмыг бодлохоо тухай бодож чаддаг ч юм уу те. Одоо нэг юу бодож байгаа тухай боддог ч юм уу. Яг тийм тэгээд яг бидний одоо энэ ертөнцгээд байгаа яг энэ бүх мэдрэхүүнүүд ч гэсэн яг л тархинд очиж байгаа сигнал болохоор зүгээр ингээд яг тэр хавьдаа ингээл оюун ухаан дотор байгаа зүгээр дот тэр хавийнхаа зүгээр юм ертөнцид нь ингээд амьдраа шагаа зүгээр <laughs> тэр тэр хавийнхаа ингээм юм юм ингээд тэмтэрч үзэлтэй мэдээлэл авч байгаа бол гэтээ яг үнэндээ зүгээр бүх ертөнц бол тоглоом гэж хэлээд байгаа юм лээ. Гэтэ би нэг амар тэнэг тайлбарлалчлаа. Уучлаарай. Аа. Ер нь бол тэнэг зарим ламыг тоглоцгой бүгдээрээ хамт Тийм нэгэн тал тоглоом тоглож байгаа юм чинь тэгэл хоорондоо сайхан ивтэй найртай аль болох enjoy шаажаал явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй нэг хоорондоо байлдаал нэг нэгнийхээ мөнгийг идэж мэдээл монополны үл мөнгөштэй эцэн эцтэй. Энэ ертөнцийн л байдаг мөнгө шүү дээ. Тэгэл энэ мөнгө чинь тэгэл мөнгийг нэг дараагийн ертөнц рүү аа. Энэ ертөнцийг тойрсоор л байгаа. <laughs> Хийх болсшгүйгээр тойрсоор байгаа. Дамж дамжаал. Зөвхөн хүнээс хүнд очиад зөвхөн тэр хүмүүсүүд нь оронд нь хөдөлмөр хийгээл хинт ч өөрийн гэсэн өмчлөх мөнгө гэж юм байхгүй. Аа тэгээд хүн болгон гартаа мөнгийг барьж үтсэн байдаг. Амьдрах явцлаа тий. Хэрвээ бүрийг ялхнараа дээрээ тий мөнгө барих насан дээрээ хүрээгүй л бол хүн болгон мөгсөн мөнгө барьж үзэн штэ. Амьдрал ямар нэгэн байдлаар. Тийм болохоор дэлхийн 7 тэрбум өмбөр мөнгө ирсэн гэдэг бол энэ тойрсоор л байгаа гэснийг яг шинж олж шүү дээ. Гут л хинч энэ миний мөнгө гэж хэлэх боломж байхгүй байна гэсэн юм байхгүй жишээлтэй гэж. Харин тийм яг энэ мөнгөний чинь гол гол одоо нэг яг юу нь хэрэгцээ нь бол уусаа эргэлдэж явах хэрэгтэй байна тий эргэлдээл аль болох олон хүмүүст ингэж эргэлдэж явах чинь сайн юмстай. Одоо би нэг хүнээс их цалин аваад тэрийг их хүрээл дахиад их цалин аваад их хүрээл үрж байгаа юм чинь буцаад ингэ эдийн засаг руугаа ороод ингэ эргэлт үүсгэж байгаа тийм. Тэгэхгүй ингээд тэр урсгалаас ингээд ингэ цоглуулаад цоглуулаад байна гэдэг чинь ингээд урсгалаас хасаад байгаа байхгүй тийм. Хасаад өөртөө ингэ цоглуулаа шахаад. Тэг юм яг зохиосон үнийг л амар ухаантай мэдчихэв. Амар ухаантай гэдгийг л мэдчихэв мөнгөийг зохиосон анх ингэж цаасан байдлаар ч юм уу төмөр байдлаар тий мөн гэж нэрлэснэ. Тийм жижигхэн жижигхэн тэр зүйлийг зөв нэг цаасан хэлбэртэй жижигхэн зүйлийг хүнд өгөөд тэрийгэ тэрнээс хэд дахин том биетэй тийм ид зүйл тэр цаасаар авч авч байгааг анх ингэж зохиосон тэр үнэлэх ухаантай. Тэр мөнгөн зүгээр амар тийм дундын дундын юм байгаа сте. Юу ч авч болно шүү дээ. Тэрүүгээр мөнгөөр те бүх юм одоо ингээ мөнгөтэй ингээд нэг баримжаалсан юутай те. Одоо энэ ундаа хідэн төгөөрөхтэй тэнцэн гэдэг ч юм уу те. Яг тийм бааш те. Бүх юмд өвнө өгдөг. Тэгэл тэрийг дээр үед болох нь бартер байсан шүү дээ. Хорвоо ертөнцийн бүх үйл зүйлсийг үнэлж эхэлнэ шүү дээ. Тэ. Хараад. За энэ тед гээд үнэлж эхлэх байхгүй. Тэгэхээр үн гэдэг ч амар хоосон юм байна үстэй. Тийм анх зохиос зохиосон юм. Антай те. Ямиг зүгээр ингээд ханшлаад үнэлээд ч юм уу. За энэ тэр тэр үедээ те нэг мод ингээд хөрөөдөж мөрөөдсөн үү. За энэ хөрөөдсөн бэлэн модыг тэдээр зарч юм. Жохон үн цэн үүсгээ те зөв жирийн түүхий эдээс жохон боловсруулсан бүтээгдэхүүн болгоо. Тэгээ тэрийг жохон үнэлээл. Тэ. Ер нь Амьдралын бүх юм чил тийм юм шиг яг түүх үн цэнийг бий болгосон хүмүүс яг мөнгөтэй болдог ч юм те баялагийг хородог. Гэтэ яг бүгд тийм шүү дээ амар дэлхийд үн цэнтэй юм хийснээр тэрийг яг э, яаж чадаагүй хүмүүс ч л байгаа л та тий ашиглуулж ашиглалцсан. Гэтэ яг үн цэнийг л хийх хэрэгтэй. Тэг хов олсон юмнаас юмхнаас юм хийх. Тий. Оргойгээс ортоор Харин тийм манай монголчууд одоо тэгэл энэ гоё үн цэнийг бий болгох хэрэгтэй байна тий. Яг зөв. Одоо энэ солонгосууд бол өмнө солонгосууд 50 60 оны үед тэгээд дайн болол бүр амар ядуу тарчих бүр тэр чигээрээ гэр ороод бүр нэг навшин айл тийм байж байгаа л тэгэл тийм хов осон юмнаас одоо ингээд Samsung Galaxy Galaxy тий янз бүрийн юм шаагаал ингээд вэж штэ. Mm -hmm тийм анханасаа байгаагүй байхад л яг ингэж бүтээсэн байгаа байхгүй хоосон юм. Тэгэхээр оюун ухаанаараа үнэхээр яг тий Тэр чинь нэг солонгос шүү дээ. Тий. Хойжлоо ослоо. Тий. Өмнөд жилөө. Хойж. Хойж солонгосын юуны Америкчүүдийн тухай хийсэн баримт кино байна. Тэгсэн чинь Америкчууд бол ийм зүгээр ийм тийм ингээд худлаа ийм тийм нөө нэг те. Хэцүүх. Тэнгүүд коммунист хүмүүс чинь ардсан хүмүүсийн тухай угс тийм л гэнэ шүү дээ. Юуса муугар боддгоо. Тийм. Америкод одоо нөө материализм тэгэл нэг тийм хин хоосон оддын амьдрал амьдрал тийм юм жоохон шөөмжлцсэн байдаг тэр мөн үү? Одоо зүгээр нөө энэ хүүхэн бол зүгээр амьдралдаа юу ч хийгээгүй тэгсэн мөртлөө амар баян маян ийм өөр дөрөө ийм юу хийцэн мэтэн гэл те яг Америкийн тэр нэг бас нэг жоохон нэг бүүргэрний реклам дээр шалдан хүүхэн байлгаж байгаа нь ямар учиртай юм учиртай юм гээд ийм Америкийн тухай кино тэнийг болсон Америк Америк тэгжсэн гэсэн нэг юм л шүү дээ Миний өмнө юу ярьж байлаа? Чи гинт Америк ирсэн үү? Аа өмнө Солонгос ирсэн. Тийм Солонгос. Нөө Galaxy-н дээр ирсэн хөгжлийн тухай. Харин тийм. Солонгосууд өмнө солонгосууд болохоор яг Америкуудын яг тэр сайн юмнуудыг авцсан байгаа байхгүй яг. Гадаадын туршлаганаас сайн технологиг аваад өөртөө сургаал. Монголчууд анх 90 онд нөгөө нэг э, ардсан хувьсгал хийгээл болол тий. Тийм тэгж хийчихэл яг өөртөө ингээд яг эрх чөлөөтэй олонгуудаа яг Азийн бар улс олно гэжсэн юм л шүү дээ. Очир бат ерөнхийлөгчд нар хэдүүлээ бар улс олно гэл эддэх бар олно гэл одоо Солонгос, Тайван, юм уу шиг Сингапур эднэр шиг тий. Тэгээ ууса 25 жил өнгөрсөн ба шүү тий. Баялагт баялаг ихтэй. Гэтэ бас ерөнхийдөө бас тэгж өөр битсэн байл л дээ очир отгоо анх бол манад ингээд бараа яд ингээд картын юутай байдаг гэсэн. Одоо баг хөдөө хотгүй хүн болгон гар утастай хоттоо чигцэлцсэн их машинтай болсон. Болсон гэвэл ер нь зах зээл нэвтрснээр ийм юм өөрчлөлтүүд хэрэглээний юмнууд орж ирсэн. Гэтэ яг одоо нэг үйлдвэржилт те юм өөрсдөө үйлдвэрлэдэг яг одоо энэ үн цэнийг бүтээдэг те экспорт чиглэсэн тийм юугүй зүгээр ерөөсө хэрэглэгч маягийн болцсон байхгүй. Бүтээгдэхүүнийхээ хэмжээ хэсэгтэй импорт экспортоос ажруулж. Тий. Ер нь одоо зөвхөн хүн шиг хүн хүн хүнээр л бодоход хэрэгтэй шүү дээ. Нэг хүн одоо зөв гутлыгээ зардаг хүн бол тий юу ч байхгүй арьсаар гутлыгээ л тэрийг зараал өөртөө хүмүүсийн мөнгийг ингэж авч байгаа. Тэгээ тэгэхгүй манайхан зөвхөн гаднаас дандаа юм худалдаж аваад байгаа байхгүй. Дандаа ч их наашин зөвхөн ер нь ерөнхийдөө одоо сайжирч л байгаа. Ажим ажмаар Тийм болохоор яг нөө эдийн засгаа дэмжих үүднээс одоо солонгосууд ч ихтэй. Солонгосууд бол зүгээр Монголд ирэхдээ Корей нэрээр нисч ирэл солонгос ресторан, ресторан бүх солонгос юмнуудаараа ингэж Монголд барыг тусал төгөрөгч унахгүй тэгэл буцаа яваад өгчдөг ч. Хоорондоо ингэ эргэлдүүлчихэж байгаа хгүй те. Ерөөсөө нэг амар тэр тэнцэнэ болохоор монголчуудаас ингэж мөнгө яаж байгаа шүү дээ. Мөнгө аваад тэгснэ буцааж ингэж гарахгүй ингэ зүгээр цоглуулаашаа. <laughs> Юрэч чиг амар ноцтой амар байна. Зүгээр л монголчууд бол тийм байх хэрэгтэй байхгүй юу? Шүү дээ. Тийм монголчууд бас тийм л байх хэрэгтэй байхгүй юу? Өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүнүүдийг аваад одоо тий гадаад э, одоо энэ герман паприка чипсийг хийдэг германы хүний цалингийн ингэж авч ингэ цалингийн өгчснөөс хаан чипс аваад Монгол хүнд цалин өгсөн хамаг дээр байгаа шүү дээ. Тэр хүн чинь буцаал Монголдо бас үрэл. Хамгийн гол нь хаан чипсийг гоё хийж чаддаг болох хэрэгтэй монголч тий. Харин тий. Яг л маш сайн хийж чадах юм бол мэдээж хүмүүс нөө нэг авна шүү дээ. Уус монгол ундаанууд давгуул амт юм ч хүмүүс монгол ундаагаал авчих тий. Тэр бол юм шүү. Одоо ингээ пүүшиг оож авч जैन хүмүүс. <laughs> Тэгвэл тиймэрхүү арай тийм чипс бичэн тий. Ер нь машин бол машин гэж бодоход бол ганц ч монгол машин байхгүй байхгүй. Тэгэхээр ингээ тэр хүмүүсийг титгээд ингээ цалинг нь өгöd байх тий хоолыг өгөө ш. Тэжигээш. Тийм болохоор яг өөрөө өөртөө малчандаа мөнгө өгсөндөө ирэлгүүд тий их шах. За за тэгээд э, энэ нүгээр нэвтрүүлгийн өндөрлөө миний утасны цэнийг бас дуусгаж байна. За өнөөдөр цэгийг Цэрням болон Батаа тэгээд мэрэгэн гур байлаа. Мэрэгэнхт оролцоо гэлдэ. <laughs> Энэ бүхний сүйлдэл хэллээ. За бай. За бай залуусаа. Янзын тогломж гэлээ аль нь тоглогч гэдгийг сануул хожиж болох билээ Чиний гарч шоо түнэс шоон дотор чигс чигэр дагаж гүйсэн хөөрчгүү болон тоон дотор чивэн толгойн гашлаа Тоны машин ашлаа Томгүй болон проблем зачлаа Мачилата марга шан зарлгүй Мангар олон жилалтаад Магадгүй чи хожиж болно голын чи даалцаа Алиг нь сонгох вэ Алиг нь хараад сэтгэл онгох вэ Яг гэдэг Тэгтэл яаш мутын өмнө цонгох вэ? Энэ бол чи чиний амьдрал чи гоо дүрийг чарч шүйлхасаа өмнө шийдсэн бодолтгүй их хүнийг шийдсэн хамгарсан үр замаагүй эдвийн хөөд шинийг нас замгарсан өөрийн замаахгүй эцсийн цэгэнд хүртэл дараагийн үг үлбэрийн эхлэл бодлог гэж тоглоом. Э, томч бэкс то чиноо. Аяа би харуулсан үр гэрлэн суух Олон суултал бидний сүүдэр Олон удаа бүдрүү Боломж олцдог гэдэг шнүүдээр үзүү Бүх юм дуусах болоогүй байна Энэ бол ихтэй зовлог төрөх удаарч Өнгөрөнд амьдрах хайртай гэж хэл Хайлаас нүдний зарда ядруу Сэтгэл давгүй Ажилдаа алхаад өчн нөрөн холоогны дундуур Иргэ тарахад юу эсийг үзүүхээс бусдыг Ир хүний замыг хуцуур Тэр тусмаа уурах ясгүй Хаяад тэр аяра Нүмдэр дарах митарах гутухгүй гарна Өрөөсөөр хангуусан Өрөөсөөр хангуусан Түнээр байдаг сансар бол түн харамсалтай Амьдрал хийнийг жалгалгүйгээр халам суултай Хүн болгоо итгэн үлгэр шиг сайхан төгсөл хэдий богинохч найдвар өгсөн Тостор боги нахта зэлмэн хөтрүү долоо Албар чамар сөрчөн хахан амьдралыг тоглоо Аяа би харуулсан үлгэрлэн суухан би санаа зов амьдрал өөдөө зогсоол болохоор бүгдийг анаад цагнаад цагнаад амьдралаараа надад үеч чагнаад цагнаад завхар бол амьдралаараа надад амьдрал өөрөө нас болохоор битгий санаа зов амьдрал өөдөө зогсоол болохоор бүгдийг анаад цагнаад цагнаад амьдралаараа надад үеч чагнаад цагнаад завхар бол амьдралаараа надад хаяа би харуулсан өтөрлөн суухан